Тобі цього не зрозуміти. У вас немає дітей. Він подивився з-під лоба, але зовсім не похмуро. Хоч тут теж нічому заздрити. Спасибі. Угу. Ніхто не заздрить, а може, навпаки. Але завжди помиляються обидві сторони. Видно, чималий ураган промчав по майдановій душі. Ні Тищенка, ні когось іншого він до цього дня не допускав до її закамарків і на тисячу метрів. А може, ураган промчав раніше, вчора чи позавчора, а він спостерігав руйнацію, повалений будинок, поламані дерева, вибиту городину і шкода йому стало своєї праці, шкода себе. Не міг утриматись, захотілось покаятися сторонній людині. Для чого? Щоб пожалів? Він сам здивувався власній сповіді і своїй розслабленості. Мабуть, ще через те, що він, суворий і мудрий директор інституту, котрий уміє будь-кого поставити на місце, від кого чекають порад і вказівок. Кожного дня віддає їх сотні, справляється з величезним колективом і не може впоратися з двома синицями, одна з яких щойно подзвонила йому і вимагала путівку до Гагри. Ось так сказав трохи спокійніше і ніби вже з якимось філософським смутком. І в баса, діти, як діти. Ну, там дисципліна, унтер Пришибєєв. А я згубив лінію. Він посміхнувся майже саркастично, ще й рукою махнув. Увесь вік її не маю. Колись замолоду закохався в дівку, хотів прихилити її до свого серця. А чим? Почав гирі вижимати. Два пуди вергав. А вона побачила, пхикнула, пішла з Миколою, бо той їй у кіно квиток купив. І неморальний я, неморальний гірко скипів скоріше аморальний, бо не відчуваю якоїсь непохитної чесноти в душі. Чи не те, я духовно не безгрішний, може, навіть грішніший за найбільших розпусників у думках. У думках це, мабуть, ще нічого, обережно перебив Тищенко. Яка ж різниця? Така. От, скажімо, ти мене ненавидиш і ладен убити. І вбивав подумки сто разів, але тільки в думках. Я довідався про це і подав до суду. Можуть тебе засудити? Софістика. Та й не тобі наводити такі паралелі. Сам ти. Він затнувся і похмуро замовк тільки тепер здогадався, з чого його понесло на цю сповідь. Старець зустрів старця. Він про це, мабуть, спочатку не подумав. Десь воно лежало в глибині, підштовхувало нагору власні кривди. В обід посварився з дружиною і дочкою. Тепер оцей дочин дзвінок а вчора ввечері бачив у парку Тищенкову Ірину з якимось молодиком. Забрів у кінець Пушкінського парку, аж до брудного, закиданого залізячим ставка по той бік парка нафтобази, а поперед нього брела парочка. Коли вони проходили під ліхтарем, жінка повернула голову, і він упізнав Ірину ще за десять кроків вони поцілувалися.